أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Braćo i sestre, jednom prilikom je Hazreti Abu Hurere upitao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahov poslaniće ko će se najviše obradovati tvom šefatu, tvom zagovorništu tada mu je Resulullah s.a.v. rekao Znao sam da me niko drugi osim tebe neće najprije to pitanje pitati. Jer sam vidio da ti voliš znanje. I tada je Resulullah s.a.v. dao jedan od glavnih razloga zbog čega se mi evo, alhamdulillah, okupljamo ovdje. Kaže Resulullah s.a.v. Ebu Hureyri Najviše će se mom šefatu obradovati ona osoba koja iskreno iz svoga srca kaže la ilaha illallah. Jedan od razloga što smo ovdje jeste da naša srca upiju ovu najveličanstveniju rečenicu i da se družimo sa salavatom. Kada se spomine Resulullah sallallahu alaihi sallam i donesemo salavat. Na našim usnama je salavat. I on nas je sallallahu alaihi sallam naučio da uvijek poštujemo dobro koje neko učini. Zbog toga vas molim na početku, kao što smo uobičajili, da proučimo Fatihu ili da se sjetimo dovom imama Buhariju, Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lila je Prošli put smo govorili o tome kako je značajno da insan uvijek dadne svome životu one dimenzije koje su bitne. Jedna od najbitnijih dimenzija života vjernika i vjernice je to da oni ili ona uvijek imaju prostor gdje uče, društva sa kojim uče, knjige koje čitaju, knjige o kojima razgovaraju. To je karakteristika vjernika i vjernice. Govorili smo kako su plemeniti ashabi, čak jedan dan bi išli kod Resulullaha, kompletan dan bili bi uz njega, a drugi dan bi išli ostvarivali pretpostavke za svoj život radeći, bavijeći se trgovinom, zemljoradnjom, već onim čime su se bavili. Također govorili smo prošli put da je bolje milijardu puta, šta više bezbroj puta, pogriješiti u mjerenju nego imati pogrešno mjerilo. Jer ako čovjek ima pogrešno mjerilo, on će uvijek pogrešno mjeriti. Ako ima pravilno mjerilo, pogriješiti u mjerenju, može se svakome i desiti. To je ono jedan alim to lijepo slikovito objašnjava. Mumin i muminka su, kaže, na širokom putu. Kaže, put širok 20 metara. Imate velike i male grijehe. Kaže se, nema malog grijeha ako se u njemu ustraje. Niti velikog grijeha ako se iskreno Allahu pokaješ. Ponovit ću, kaže, nema malog grijeha ako se u njemu ustraje. Zašto? Što vremenom se gomila. I kaže, nema velikog grijeha ako se pokaješ. Kaže, to ti je na tom putu širok 20, 30, 40 metara. Kaže, mali grijeh je, kaže, da za jedan stepen okriniš volan. Ako u njemu ustraješ, šta će biti na kraju? Sledit ćeš sput. Veli grijeh, ti možeš za 90 stepeni okrenuti volan. Ali ako dođeš do ove, šta si uradio? Ispravio se. I zbog toga na taj način doživljavati stvar. Biti vrlo oprezan prema onim malim grijesima i biti spreman čim insan učini neki veliki grijeh da se vrati, to je jedna od glavnih karakteristika vjernika i vjerca. Zašto? Zašto? Zato što je njihovo mjerilo to koje kaže da je gospodar taj koji prima pokajanje. I sjećate se da smo govorili nekoliko puta o onom čovjeku koji je ubio 99 ljudi. Pa je otišao kod najpobožnijeg čovjeka svoga vremena. Pitao ga je šta? Ima li šanse da meni Allah oprosti? On je rekao nema. E kaže, jel nema? Ubio ga i, kaže, zaokružio stotinu. Onda su ga, kaže, uputili na najučenijeg čovjeka. Kad je došao kod njega, rekao je, ima li šanse da se ja pokajem? Sad nisam 99, nego sam stotinu ubio. Kaže, ko stoji između tebe i Allahove milosti? I gospodar je dao da ga ovaj alim posavjetuje, jedan bitan savjet. Mi čujemo taj hadis, međutim ne uzmemo bitnu pouku. Šta mu je rekao ovaj Ali? Kaže, može se pokajati, ali zađi iz ove zemlje. Ovo je zemlja gdje su loši ljudi. Moramo paziti u čijem smo društvu. Osjetili to ili ne osjetili, to vam je kao krov kada prokišnjava. Prvo je kap, pokap, pa onda se vrlo brzo nakupi kompletna posuda. Vrlo je bitno da bježimo od onoga društva koje, nas udaljava od gospodara. Nema malo grija ako čovjek u njemu ustraje, niti velikog grijeha ako čovjek se iskreno pokaje. Poglavlje do kojeg smo došli govori o vazu, o savjetovanju i govori o poučavanju. Kaže Imam Buharija poglavlje srđba prilikom savjetovanja, odnosno vaza i poučavanja. Ukoliko onaj koji poučava ili vazi vidi ono što što mu je mrsko na samom početku, ovdje hoću da skrenem pažnju na jednu vrlo bitnu stvar. A to je ona mjerila o kojim smo govorili. Srđba kada je stavite na mjerila naše vjere. Da li je ona pokuđena ili je ona pohvalna? Što mislite? Pokuđena. Ima neko da misli suprotno. Pohvalna. Pola, pola kaže ima Ebu Hanife ima učenika poznatog svog Ebu Jusfa i kaže jedne prilike Hanuma je nagovorila Ebu Jusfa da se odvoji malo od Ebu Hanife i kaže Ebu Hanife dolazi u džami, kaže gdje je Ebu kaže nema ga kaže gdje je onoga? kaže u džami ima svoju halku pa kaže nije mu još vakat kaže pošalje mu jednog momka koji je bio onako zezator kaže otiđi kod moga učenika Ebu Jusfa i reci čovjek je otišao kod krojača i dao mu je svoje odijelo i rekao skrati mi to odijelo pa ću ti platiti. Kad je došao nakon nekoliko dana, krojač mi je rekao, nema tvog dijela kod mene. Kaže, pitaj, desilo se da je ovaj čovjek pozvao policiju, jel, mušterija i došli su kod čovjeka i naš njegovo djelo i vratili mu ga. Moje pitanje je, kaže Ebu Hanife, mom učeniku Ebu Jusufu, da li onaj krojač zaslužuje naknadu što je skratio, kaže, odijelo ili ne zaslužuje. Pa kaže, ako ti kaže Ebu Jusuf da zaslužuje, reci netačan odgovor. Ako ti kaže zaslužuje, reci opet netačan odgovor. I kaže, on je stvarno se spremio i otišao i pitao, upravo tako kaže, da li zaslužio ovaj krojač koji je Sokriju, htio ga prisvojiti Kaže, zaslužuje li naknadu? Pa kaže, zaslužuje, treba mu dati. Pa kaže, njemu ovaj mladić koji voli ovako da se našali, kaže, nije to tačan odgovor. Kaže, pa zaslužuje. Pa kaže, ni to nije tačan odgovor. Pa kaže, ko te Allahat posla? Kaže, poslo me Ebu Hanif. To isto kao ovo sržba, jel pohvalna ili je pokuđen? I kaže, došao je kod Ebu Hanife i sjeo pred njega, kaže, objasni mi to pitanje. Pa kaže, gledat ćemo. Ako je skratio dijelo na mjeru onoga mušterije, onda zaslužuje naknad, jer je nanijetio da prema njemu je mjerio. Ako je, kaže, skratio dijelo na svoju mjeru, znači da je nanijetio da mu ne vrati. I nema naknade. I kaže onda je Ebu Jusuf batalio batalio svoje individualna predavanja i još je ostao nekoliko godina sa Ebu Hanifom. Ono zbog čega želim da ovaj pogotovo pitanje sržbi. Kod nas između dvije krajnosti. Jedni ljudi vam prikazuju islam, znate, islam je osmijeh na licu uvijek. Naravno. Drugi vam prikazuju islam vam je da budete namršteni uvijek. I kad ulaziš u kuću i kad izlaziš. I kad pričaš s nekim i kad šutiš sržba sama po sebi nije ni pohvalna ni pokuđena. Zavisi na koji način insan tu sržbu ispoljava. Nije meni i tebi svejedno kada vidimo nešto loše. Ali mi tu sržbu moramo ispoljiti na način koji je primjeren. Jer nije u nama. Nije, nije nam svejedno. I Resulullah s.a.v. za sržbu kaže Onaj ko voli radi Allaha, men ahabba lillah, hadis bilježi Abu Davud, men ahabba lillah, onaj ko voli, hub je ljubav, men ahabba lillah, onaj ko voli radi Allaha, wa abgada lillah, i mrzi radi Allaha. Znači, voliti i mrziti. Ja volim dobro, prezirem zlo. Ne prezirem onoga ko nosi zlo, prezirem njegovo djelo. Kada ostavi zlo, vratio se normal. Kaže Resulullah, ko dadni radi Allaha, i ko uskrati men a'ta lillahi wa kaže ko voli radi Allaha ko mrzi radi Allaha prezire radi Allaha ko je srdit radi Allaha ko daje radi gospodara i ko uskrači kaže takva osoba je upotpunila svoj iman pogledajte ova četiri stanja znači srđba sama po sebi nije pozitivna i negativna. Isto kao što moje i tvoje strast prohtjev. Sjećate li se primjera, naveo sam prohtjevi su kao benzin. Kao ti možeš benzin nasuti u auto i sjedneš sa svojim ahbabima ili sjedneš sa svojom porodcom u auto i odeš na izlet. Lijepo ti bude, provedeš, odeš na igman. Isto tako prohtjev, benzin, pospiješ po autu. Pospiješ benzin, isti benzin, nije, on drugačiji. Malo kresniješ onim upaljačem ili šivcom, ode i auto i ode ono, oni koji su auto. Znači postoje stvari koje same po sebi ne nose pozitivnu i negativnu odrednicu. Dalje, Resulullah sallallahu alaihi kaže u sržbi se šedidu bi surati. Nije žestok, nije jak, nije sposoban. Ja bih to preveo, ovo šedid, nije karakterna osoba. Ona koja može nekoga savladati fizički, nadhrvati nekoga. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Inne me šedidu. Zaista je karakterna osoba, jak je. Eledi jemliku nefsehu indel gadabi. Onaj koji sebe, subhanallah, ovo doslovno, meleke znači posjedovati. Eledi jemliku nefsehu indel gadabi. Koji samog sebe posjeduje prilikom sržbe. Zašto? Jer ako sam sebe ne posjeduje, koga posjeduje? Šeitan lanetullahi ali. On ga uzme. I zato se spominje da je unuk Hazreti Pegambera sallallahu alaihi wasallam sipala mu je služavka vodu da uzme abdest. Pa je on uzmao abdest i ona malo se ono zagledala, ispadne joj bokal, mi kažemo drito u glavu, direktno ga u glavu opali. Ali subhanallah, tada su i ti, to, to je drugo vrijeme, jel? Ali čak i ti ljudi od kojih ne očekuješ, muškarci i žene su učili Kur'an. Kaže ona ni pet ni šest, kaže kaže oni koji svoju srđbu obuzdaju, ona njemu kaže. Kaže on, radijallahu anhu, kaže ja sam svoju srđbu obuzdao. I sad ona skonta krenule. Kaže da li ajet nastavlja. nas. I oni koji ljudima opraštaju. Kaže, oprostio sam ti, hajde, a mu razbijena glava, krv vidi. Subhanallah, kaže, ona skontala da je vrijeme kada će kaže Wallahu yuhibbul muhsinin a kaže Allah zaista voli dobročinitelje što hoće, hoće da je oslobodi kaže od sad slobodna subhan kažu da je jedan velikan imao subhanallah Hazreti Alija Kaže, imao je slugu jednu I kad su kod nje halifa bio tada, zovne je slugu. <laughs> Subhanala. Sluga ne dolazi. Kaže, halalte ljudi da vidim gdje. Izađe, iskući Kad tamo sluga sjedi, kaže, uši <laughs> Pjeva nešto, razpjevo se. Kaže, je zreti Alija, bolan, pa čuješ da te zovem, trebaš? Pa kaže, čujem. Kaže, dragog ti bo pa što se ne odazvao, čuo sam te prvi put kad se zvao. On je jednom, pa dva put, pa tri put. Subhanallah, pa kaže, što mi se ne odazoviš? Kaže, ja sam siguran da se ti na mene nećeš rasrditi. Ko veli sve jednom. Kad se vratio kod ovih ljudi, kad ljudi halalte malo jednako na svoju ruku. Pa kaže, što ga, ti ga, ne trebati, Šta će ti nekoga drugoga, nek, ti pomaže. Kaže, neću. Hoću da me gospodar odgaja preko njega. Da vježbam kako ću kontrolisati svoju, svoju srču. Hadis Rasulullah sallallahu govori o dvije stvari. I govori o dvije stvari, o vazu, savjetovanju i o poučavanju. Ali govori i kroz šta? Kroz stanje. Koje je to stanje? Stanje sržbe. Primjer, radi vidim svoje studente, sjede je vrijeme podne namaza. I neću jednom da im kažem, neću drugi put da im kažem. Treći put eksplodira u mene. I prijeđem im kažem, jel to imate menstruaciju pa ne možete ući vam muškarcu. Neću da vas vidim tu, idite u halu, sakrijte se što se meni tiče. Ali sa vama ja ne mogu kao sa ljudima koji tek počinju uklanjati. Vi treba drugim ljudima da prenesite tu vrijednost. Vi se sa namazom ne smijete igrati. Mi, alhamdulillah, ako je gospodar počastio da, da praktikujemo namaz, nema igre sa namazom. Kažu, ukućani Resulullaha, kada bi namaz nastupio, niti on nas zna, niti mi njega znamo. Znam se da staka Vjeruj mi, poštovat ćete i Hanuma, odnosno muž. Poštovat ćete i djeca. Zašto? Jer znaš da je pravo gospodara prvo. To je pitanje mjerila. Možeš pogriješiti u mjerenju. A ljudima mjerilo. Moje mjerilo je da je namaz na prvom mjestu. Ja pričam i kažem, jel to bogat imate menstruaciju pa niste klanjali? Naravno, to uzela me srđba. Možda sam poslije rekao, pa možda nisam trebao. Ali dragi gospodar zna da će mući dovu ne gospodar i mene i njih popravi. Radi se znači o ljudskom jednom stanju, stanju sržbi, Stan srđbe, kada je Resulullah wasallam rekao da je najsnažniji među nama onaj koji samog sebe tada posjeduje, posjeduje, znači i pitanje, onaj savjetovanje i poučavanje. Hadis ide, hadesana Muhammed ibn Kesir, prenio nam je Muhammed ibn Kesir, pala ahberena Sufjan, obavijestio nas je Sufjan, an ibn Ebi Halidin, od sina Ebu Halida, an Qais ibn Ebi Hazim, od jednog velkana koji se zvao Qais ibn Ebi Hazim, Nekad možemo spomenuti neke detalje vezano za njega. Zaista je onako interesantna ličnost. A ne bi Mes'udin il Ansari od Ebu Mes'uda el Ansari, jednog od Ansari, ashaba Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kao, neki je čovjek došao kod Resulullah i rekao, ja Resulullah, Allaho poslaniće, pogledajte ovo, kaže la ekadu udriku sala mimma jutawilu bina fulan. Kaže ja gotovo nikako da stignem na namaz koliko taj i taj odužava namaz oduljuje namaz. Nelogičnost. Jel da, kako, ako oduljuje namaz, trebao bi moći stići, jel? Kaže mrsko mu da stigne. Jer zna ako dođe, da će ovaj ući sahifu dvije, tri. Žali se Resulullahu sallallahu alaihi sallam na jednog ashaba koji oduljuje namaz. Sada ovaj ashab, Hazreti Ebu Mesaud al-Ansari kaže Fema ra'aytu an-nabiyya sallallahu alejhi wa sallam. Nisam vidio vjerovjesnika. Fi maw'izatin ashad ghadaban min yawma id. Nisam vidio Rasulullah da se više rasrdio prilikom savjeta baze nego toga dana. Fakale, rekao je, sallallahu alaihi wa sallam, ejuhan nas, Pa pazite, nije rekao ejuhan mu'minun, nije rekao o vjernici, nego rekao ejuhan nas, o ljudi, ono što sam vam govorio, odvoji dijelo od, od insana. Inne kumu nefirun. Vi ljude gurate od vjeri. Subhanallah. Vi ljude udaljujete od vjeri. Femen salla bin nas. Pa onaj ko klanja ljudima kao imam. Feli uhafif. Nek mu namaz bude kraći. Neka ne uduljuje namaz. I onda Resulullah objašnjava. Tri dimenzije. Prva dimenzija ja juhan nas. O ljudi Kome se obraća? Obraća se ljudima. Ne kaže ta i taj u tom i tom džematiju uradio to i to. Imate zaista situacija, lično sam bio na jednoj dženazi. Imam, dolazi koji je moj student. Da mu Allah dragi ne svako dobro. Onaj, kaže, dvije dženaze su tu? I jednog on zna i došao mi je da mu klanja dženaz, drugog ne zna. I kaže ovim riječima, a ja sam došao drugom na dženazi. Kaže, imamo Hadži Mehmeda, tu, tu, tu, tako se preziva, imamo ovog ovdje. Pa hoćemo li im, kaže, halalte. Ja, ejuhen nas, ovo ljudi. Pazite, možda ima ljudi koji je došao prvi put da obavi namaz. Šta će? Saznao kako se klanja dženaza, namaz došao da klanja tjetku. Možda babi rođeno. E, druga dimenzija. Inne kumunefirun, Vi ljude gurate od to je ono što često spominjem. Doćemo na sudnijem danu, nit sam pio, nit sam ovaj, činio blud. Znam, živio insan na pravom putu. Iako je činio ranije neke stvari, pokajao se. Dođe na sudnijem danu, zatekne loša djela koja nikad nije učinio. Zašto? Zato što smo ti i ja bili sebe da to ljudi učinili. I Resulullah objašnjava, pratite stanje ljudi, jer je zaista, kaže Resulullah, fa inna fihim, zaista među ljudima koji klanjaju za vas. El merid, bolestan, merad je bolest. Wad daif, i slab, insan koji ne može dugo da stoji na nogama, ako što ja ne mogu da sjedih na koljenima, ne mere. Jednostavno ne može. Imate ljudi koji imaju potrebu, kaže Resulullah, hađe, i ljudi koji su u potrebi. Neko došao, pobjegao sa posla kako bi džumu obavio pola sata, Hativ se popnije na mimber i sahat vremena priča. Allahom ja nekad razmišljam koliko smo mi muslimani uporni u tome da odguramo ljude od vjeri. Dragi gospodari vraća, Boga. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam govori o tome šta je to bitno za mene i za tebe u savjetovanju kada je Imam Buharija rekao poglavlje srđba. Nije Imam Buharija mislio samo da je srđba ta koja treba pratiti savjet. Vi imate ashabe Resulullah sallallahu alaihi wasallam kojima Resulullah nekada sa suzama u očima govori. Kako im je govorio? Tako mi gospodara. La akša alejkumu dunja, la akša alejkumu fakr, tako mi gospodara, sa suzama na oprostom hađu Resulullah im govori, tako mi gospodara, ne bojim se da ćete gladni biti, da dunjaluka nećete imati. Walakin akša alejkumu dunja, nego se bojim dunjaluka, entretenate suha, da se takmičite ko će imati bolji auto, bolju kuću, bolje. Fetuhlikekum kema ehleke ledine min Pa će vas dunjaluk uništiti kao što je on uništio prije vas. Tu nema srđbe. To je ona krajnja emocija ljubavi, nježnosti, blagosti prema to I ovdje je vrlo bitno. Kad god hoćeš nekom je nešto da kažeš, obrati pažnju na svoje unutrašnje stanje prije nego što to uradiš. Ako si počeo, i ako si startao, i ako si počela, i ako si krenula u to, sa osjećajem vidi koliko sam ja vrijedan, alhamdulillah, meni dragi gospodar dao da nisam takav ili tako. Nećeš uspjeti. Počni od stanja u kojem si ti. I zbog toga Ulema kaže, riječi hiljadu ljudi prema jednom čovjeku nekada manje utiču nego stanje jednog čovjeka prema hiljadu ljudi. Više može stanje jednog insana, ako je iskren, promijeniti hiljadu ljudi, nego što nekada hiljadu ljudi može svojom pričom promijeniti jednog čovjeka. Kaže jedan insan, prije par dana mu, Arapi, učenjak jedan, ovaj, ovdje je bio ovaj, Ebu Suleiman se zove, ovaj, govori kako mu je otac i majka, kako su njemu prenijeli vrijednost. Pa kaže, mati mi je prenijela vrijednost lijepog govora, a da mi riječi nije rekla. Kaže, jedne prilike posvađao sam se sa sestrom i rekao sam joj tešku riječ, bezobrazno. Kaže, mati je ušla u kuću. Kaže, dok sam ja to govorio i čula je to. Kaže, tako mi gospodara nije riječ progovorila. Njeno lice mi je sve rekla. Znam, znam takvu, kaže, osjećala se kao da me je izgubilo. Jel? Odgoj. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas uči na koji način se trebamo odnositi prema društvu u kojem živimo. Rasulullah spominje tri stvari koje ljude čine posebnim. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi zaista ima u društvu onih koji su bolesni. Mnogi ljudi su, ljudi su kod nas bolesni, a i ne znaju. Pazite vi, mi hranimo svoja tijela svaki dan. Jednom, dva put, tri put, četiri put Imate ljudi koji 20 godina nisu kap vode za svoju dušu uzeli. Ta insan je šta? Bolest. I kada mu govoriš ovdje, s čime trebaš početi? S onim što će najprije razumjeti i s onim što će najprije prihvatiti. Dalje, druga kategorija, slava. Imate ljudi koji su čestiti. Međutim, njegove strasti, njegovi prohtjevi, njene strasti, njeni prohtjev, vode je desno lijevo. Vode je ko malo dijete ti ako počneš sa nečim teškim, neće to neće to uroditi plodom. Isto tako, treća kategorija, kaže Resulullah, ima onih u potrebi. Pokušajte onoliko koliko možete. To vas molim, za sljedeći put probajte. Probajte razmišljati o potrebama onih ljudi koji su oko nas. Mi često dajemo ljudima ono što mi mislimo da im treba. A nismo u stanju da ih saslušamo da vidimo da nam oni kažu šta njima treba. Pazite, mati voli svoje dijete. Znaš koliko ga voli? Toliko ga voli. Da nju najviše voli, a najviše ga voli. Čim, čim se porodi, najviše voli to Ali hrani ga teletinom sa mjesec dana. I to onom od 22 marke. Ne hrani. Ne hrani. Danas mi, nažalost, ove stvari ne učimo iz sunneta Rasulullah Ne odgajamo se da poštujemo stanja ljudi. Insan kad je gladan, ti ako mu pričaš o nekim stvarima, on ne može to da pojmi. Njemu što, u stomaku mu, u stomaku mu kvrči, a ti mu govoriš o nekim, o nekim visokim stvarima. Ovdje hoću da na kraju spomeni jedan lijep stih. Danas jedan student me zamolio da, da, da ga napiše. Idemo, hodamo cestom, pa on spominje neki stih koji je ranije, ranije onaj naučio, koji je, e, ovako ide taj stih. Kaže, ahzanu kalbi lentezur. Kaže, tuga srce moje napustiti neće. hatta u bil kabul. Sve dok mi ne dođe radosna vijest od gospodara da me on kod sebe primio. Da sam ustanovnik dženeta. Wa ara kitabi bil jemin i vidim knjigu u desnoj ruci. Wa tusarru ajni bil rasul. I oko se moje obraduje viđenjem Rasulullah sallallahu alaihi Ja mu onda kažem, pošto sam pripremio danas čitav dan šta ću govorit, kažem mu drugi stih. Akbila ala nefsi. Vasteknil fada ilaha. Bavi se sobom. Bavi se svojom ličnošću. I vrline svoje potpun. Fa ente bi nefsi la bil džismi insan. Fa ente bi ruhi la bil džismi Kaže ti si dušom. A ne tijelom. Insan. Jer ono što dijelimo sa hajvanom jeste na biologija. Duša nas odvaja. Dalje kaže ovaj pjesnik. Kem teška ja hadim el džismi kem teška bi hidmetihi. Kaže, o ti koji samo hizmetiš, samo služiš svom tijelu. I zato mi je drago, alhamdulillah, nek smo došli pola sata, pola sata. Nismo došli da se najedimo, nismo. došli smo nešto da čujemo, da o nečem razmišljamo. Kaže pjesnik, koliko si nesretan u služenju tijela, zašto? Dobio šećer, pre, prejedo se. Primjera, banalan primjer. gliceridi probili plafon. Kaže subhanallah. Kaže ovaj pjesnik Etebri ribha fima fihi husranu. Kaže ti nastojiš da dobiješ onome što sigurno gubiš. Ovo tijelo svakim danom manje vrijedi, manje vrijedi nego što je vrijedilo juče. Illa levina amenu amilu Osim oni koji vjeruju i dobra djela čine. Opet ću spomenuti na kraju jedan detalj. Šta znači uvesti nešto lijepo? Alhamdulillah, vidim ovdje ljudi koji ranije nisu dolazili, pa dolazi pa vidim neki dođu s vremena na vrijeme. Pokušajte da budemo ustrajni u onome što činimo, ono što smo prošli put govorili. Koliko Allah, dragi, nagrađuje one koji uvedu lijepe stvari. Sura Jasin. Inna nahnu nuhil mauta wa nektubu ma qaddamu wa asarehu. Kaže gospodar, zaista mi oživljavamo umrle. I pišemo ono što su učinili i tragove njihovih dijela. To je strava i užas kad sam prije par dana opet poslušao jednog alima koji govori o mladiću, koji se pretplatio na ovu strancu koja daje loše sadržaje, slike, razvratne. I došao kod Jarana, folira se, kaže, platio sam 200 maraka, onaj učešće za pet godina. Kaže, njegov Jaran nije prošlo šest mjeseci i taj mladić je preselio. I svima svojim ahbabima prije nego što će preseliti, na, onaj forwardovo, kad njemu dođu te slike, dođu i njima. I kaže ovaj Ahbab, njegov, kaže mene Allah dragi, nakon nekoliko mjeseci uput ja počnem i klanjati kad sam mu bio na dženazi, baš me nakon, jer smo bliski bili. I kaže, malo, malo, ja kaže, vidim opet one slike meni dođu. Nazovem onu strancu, kažem, ljudi, čovjek je vam preselio, umru. Kaže, deo, isključite. Šalje nam na, na, na, na 50-60 adresa dođu te slike. To bi Arabi u Kabura čini I kaže ovaj, Rekli su mu, subhanallah, rekli su mu ovi koji vode tu stranicu kaže, on se pretplatio na pet godina, on će dobiti pet godina. Pa kaže, umro je čovjek. A kaže, nema veze, znaš li njegovu onaj lozinku, onu password? Kaže, ne zna, Kaže, onda je pet godina. Pazite se otvaranja loših stvari u životu. Sve što loše ja i ti otvorim u životu, vratit će se loše po meni, po tebi, po naše porodce, po ne ljude oko nas. Kada otvoriš pozitivan proces, učim Musafa svaki dan deset sahifa. Ti preseliš na hiret sutra. Allah, gospodar, ti piše do sudnjeg dana deset sahifa svaki dan. Ako si bio jako odluc, jer si preselio na tome, otvarajte pozitivne procese u svom životu. Čitanje, dobrovoljni namaz, dobrovoljni post. Evo, alhamdulillah, dan su sada kraći. Može se, i ako se radi i nešto teže, može se postiti. Zamolio bih vas da, da postite, da ovih šest dana, da, ako Bog da, mi čuvamo svojim ibadetom, čuvamo, čuvamo svoju domovu. Vjerujte. Molim dragog gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo i da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu Ako nema nikakvih pitanja, da proučimo dovu pa da, ako Bog da. Bujrum, jel imate nekih pitanja? Bujrum, bujrum. Ima hadis. se svima povlači medijinku, što se smije povlači svoju ruku? Odnosi se na dešavanja pred, pred sami sudnji dan. Kada će se Resulullah sallallahu to je vjerodostojan hadis innal imana la yazaru ila al kama tačno je vjerodostojan je hadis. Odnosi se na situaciju pred sudnji dan. Kada će se pred sami sudnji dan desiti jedan od velikih ratova. I oni mumini koji budu u tom momentu će između ostalog biti. Ta borba će se desiti na odbrani Medine. Subhanallah. Ako nekada budete željeli možemo ući u detalje, da vam sakupim sve predaje koji, koje se toga tiču, pa da govori se o predznacima sudnjeg dana. To je ono vrijeme kada na Dunjalku više neće ostati ljudi koji govore Allah, Allah. Znači, pobrisat će se zikrullah sa zemlje. Upravo to. I kada gledate stanovnike Medine, subhanallah, i dan danas, Resulullah s.a.v. je preselio, niko od njih nije kroz povijest Islama bio zapovjednik ili komadant ili nešto stanovnici Medine i gospodar je počastio sa nekoliko zaista bitnih stvari. Jedna od tih stvari je ta, ta krajnja čistoća srca. Ako se sjećaju neki koji su sa nama bili ranije kad smo pričali, kad su vidjeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada nakon oslobođenja Mekije daje ovaj, onim stanovnicima Mekije, a ne daje stanovnicima Medine. Tada su oni rekli vratio se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam među svoju porodcu nas zaboravio. I onda je Resulullah rekao, saberte mi stanovnike Medine. Ensari. I kad su došli na jedno mjesto, kaže, Resulullah nije dao, samo Ebu Bekri i Omer su bili sa njim. Niko osim Ensari. I onda im je rekao, zar vam nisam došao, a vi ste bili u zabludi pa vas Allah uputio. Zar vam nisam došao, vi siromašni bili pa vas je Allah učinio imućnim i tako dalje. I onda im je Resulullah rekao, a vi možete reći, zar nam nisi došao je protjeran, a mi te zaštitili. I zbog toga, to je grad koji je zaštitio Resulullah sallallahu i kad je završio Rasulullah sa susret sa njima, rekao je, zar niste zadovoljni da ljudi odvedu krave i ovce i, i meta kada se vi vratite sa Rasulullahom sallallahu alaihi sallam. Jer Rasulullah je muhađir i ansari. On se vratio u svoj dom, tako? Ali nije, rekao, neću da živim u Medini, hoću da živim, neću da živim u Mekke, hoću da živim u Medini. I tada je Resulullah proučio da Gospodaru, dadni bereket ensarijama i djeci ensarija i djeci djeci ensarija i učio im bereket da ostani u Medini do sudnjega dana. Taj bereket iman. I zbog toga će Medina biti pokrišta tih ozbiljnih događaja pred sudnji dan. Nekada možemo sjest pa porazgovarati o tom. Možda da... Dobro je, jer inače uporišta, uporišta muslimana su, da kažem, mi moramo, mi moramo znati da, evo ova halka hadisa ovdje, je nešto čime mi branimo svoje saraje. Vjerujte. Vjerujte, ne zapamtite što te vam kažem to. Mi branimo, branimo od nemorala, branimo da nas ubiju duhovno. Nakon što je, pala gospodaru, nisu uspjeli da nas ubiju biološki. Znači, to je to. to, je to. E sada, mi ne možemo da nas gospodar počasti, ko zna, možda ove godine odemo na hač. Ko zna? Možda odemo na umru ove godine. Ko zna, da nas gospodar počasti da mi preselimo u Medinu. Zamislite. I da te ukopaju tamo u Beki sa ashabima plemenitim sa. Da nas, ima ovaj Hafiz Mehmed je napisao knjigu o Medini Karamođić ovaj ne znam jeste li Medina Munevera ima knjiga i sa slikama i sa hadisima uzmite, ima u bibliotekama on to dijeli, ovaj, bibliotekama tako da je prisutno, uzmite malo pročitati ima tu dosta detalja vezanih za grad Rasulullah sallallahu alaihi Eto, to, to otprilike to. Povlači se iman onako kako se zmija povlači u svoje, u svoje sklo, sklo, sklonište, da kažemo. Tako. Iman, iman i danas bježi, ali bježi ako Bog da uve džamije, gdje smo mi ako Bog. Ima li još nekih pitanja? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazati. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru naš, neka nam najdraži dan bude dan kada se s Tobom susretnemo. Ti da taj dan budi zadovoljan sa nama. Gospodaru, neka Tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam bude zadovoljan sa nama kao dijelom njegovoga umeta. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš proživljenjem u njegovom društvu. Oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama i svima onima koji su nosili i nosi islam do sudnjega dana. Gospodaru naš, vrati našu omladinu i naše muslimane i muslimanke njihovoj vjeri na lijep način. Gospodaru naš, sačuvaj nas svakog musibeta, sačuvaj nas bolesti, sačuvaj nas siromaštva i sačuvaj nas ljepoće srca. Gospodar naš, sačuvaj nas od licemjerstva, sačuvaj nas od laži, sačuvaj nas od prevare, sačuvaj nas od svega onoga što nas udaljava od tebi. Gospodaru naš, počasti nas da naša sržba bude radi tebi i da u tom trenutku sami sebe kontrolišemo, Gospodar. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alamin.